Nduk, Kesi. Apa, Mak? Iki sasi kang mulya banget ya, Ngger. Sasi Muharram utawa Sura. Manut tareh jroning sasi Muharram mau para sokabat nabi mbiyen padha dzikir sewengi natas sing diarani tarikah yen cara Jawa lumrahe sinebut tirakat nduk tirakat ya mak heeh mulai iki ngiras pantes tirakat nduk awake dhewe netepi kewajiban nuhoni dawuh timelani administrator pabrik gula ngadireja ing winanting pangkurmatan panjenenganing Bapak Insinyur T. Sutarayanto, Magister Manajemen kadawan ngopo mak menggelar hiburan rakyat dalam rangka menutup prosesi buka lan tutup giling pabrik ing tahun 2006 nduk Kosek Yung piye ketoke sampeyan salah omong iki rak tahun 2007 to mak kena ngapa kok sampeyan ngendika tahun 2006 ki apa ora kleru to Yung ngene ya nduk prosesi buka dan tutup giling PG Ngadireja jalan PG liani kuwi ora hitungan takwim kok nggih nanging berdasarkan masa panen tebu oh ngono iya mula PG ngadirejo jambeyan kecamatan keras kediri iki miwiti proses buka giling dek nalika tanggal 2 April ing tahun 2006 kepungkur mergo nalika kuwi bareng masa panen dadi sampeyan ora salah ucap to mak ketoke ora ki nduk apa iya we tek maido bocah iki iya yung heeh awake dhewe nampa kanugrahan setahun ditimbali pindho heeh kepedulian beliau dalam melibatkan seniman daerah patut diacungi jempol mak sebab sebab aku ngerti menawa kesenian rakyat sing digelar dalam rangka prosesi giling tahun rong enam kuwi ora bain-bain kok mak bener ngger ha ah mula matur nuwun ya yung dini pigi ngadirejo isih menggalih nasiping para seniman daerah Muga-muga entuk sulih lan pepulih. Pabrik gula sing ngadeki zaman jaman penjajahanmu tetep eksis ya, Mak. Amin. Tetap eksis surplus gula lan tetap menjadi penyangga gula nasional ya, Ngger. Iya, muga Gusti ngijabahi. Anu nduk matur karo ingkang nguwasani pabrik gula Ngadirejo sesuk dina liya menjalin kemitraan karo seniman utamane pelawak nduk ngono ya mak ya muga-muga ana kawigaten ning nyatane wis ditindakke dening PG Ngadirejo buktine buktine saben wayangan ora ninggal bintang tamu kang wujud pelawak bengi iki ya ngono mak kejaba nimbali awake dhewe sak kanca Ugo kepareng hanimbali kadangku taruna sing saka kutha Solo panjenenganing Adi Haji Muhammad Sodikin karo sing putri eh Mbak Wiwit yo iya eh syukur nduk syukur tak kira pegatan pirang-pirang nyangan kok ora ketok ki apa wis pisan bocah iki bungal ya aja elek ya marga wis nyambut gawe dewi-dewi ah syukur nduk syukur iki nek miturut ambune sajake ya wis rene iki piyayine iya Lujeng dalu Mas Kaji Sodikin Sugeng dalu Des Budi Waras to Alhamdulillah Nah syukur Rak pun mari to sing diabetes Pun Dungane tiang sak Jawa Timur Alhamdulillah ampun sampun sehat walafiat. Jari deben nganti tekan telur atau sini tak limo. Injih, nopo panjenengan kepingin? Gak. Wes aja nganti ngambah kuwi aku. Lah nggih. Matur nuwun dumateng pabrik gula Ngadi Rejo. Ngadi Rejo. Ing mm dalu menika saged njejegaken perekonomian tumrap para seniman ingkang rawuh ing dalu menika. ingkang sowan ingkang sowan nggih nggih amargi ulane iki sasi suro suro iki paceklik senimane raduk enek panganan pancen setahun niku begebluk niku enten rong sasi kok ngoten siji sasi suro loro poso niku jan pun begebluk lah nggih wah sida matur nuwun ndek wingi wis ancang-ancang arep gadekke TV ra sida masalahe pun lunas Eh syukur matur nuwun dene kula kali panjenengan dipun timbali kali panitia. Panitiane dasare ya tanggung jawab urung ditindakake wis disaisik. Wah alhamdulillah. Nggih. Mulih kari wasalam. Pun lunas kabeh. Lah nggih. Nggih. Nggih nggih. Menika kalian keng garwa menika kula sampun remen kok Mas Dikin. Lah kudune ya ngono. Lah nggih ning yang dindika aja pisah kok ndak akeh wong sing kaget. Nah, ngene kok wong ora melu ping pindho kok disokke pegatan. Wong seneng lek anak buahe kisruh. Mboten nggih. Syukur nek dhewe payu mlaku dhewe-dhewe aku ya melu seneng. Masih ya ngono ya aku mbeli karo Wiwit. Pripun Nadianto cawedok iso golek kaya dening wong lanang ya aja nganti wani. Nggih. Wong lanang ki ya Allah katon rungokno, rungokno. Ning ya aku karo kowe tawit, biyen iki ketok apa tawit kok ya entuk kok kaya ngono. Sing putri jan kaya widodari kok sing lanang kok jan wis. Kaya napa? Apik. Angge niku wis dadi lan jodone. Ala karo becik, bungah karo susah, sugih karo miskin. Lah nggih, asline iki arepe ngomongke wiwit ayu lek dikene iki elek. Ha ha ha. melu kancane. Ya diumumke karo para pamriksa disuwun ke pirsa, nek sampeyan karo Wiwit jane cocok apa gak? Loh, jelak cocok kan mriki genduke. Nduk rene nduk. Ah, rene rene. Kenu ngger Wiwit nyedak ngeroko kono. Oh, yes, ya anu ya open-open nduk ya. Nuwun sewu kok cedak neroko ni pripun? Nyedak ke neroko kupinge nek oh. bosok. ngerokok kok neraka. Nyedak ke neraka. Nggih. Aku krungu kula nyedak neraka. <laughs> Nggih. Ya jane ya neraka tenan jane ya. Ah, kene nduk, tunjukkan bahwa kamu adalah istri yang setia terhadap suami. Pernyataan-pernyataan yang miring bahkan yang disampaikan oleh Bapak Haji Anom Suroto. Ki mau cangi e eh, dudu. Nah, Inje niki mau Mbak Cangi. Oh, Mbak Cangi. Inje pripun niku, Mas? Lah, iya, kuwi gur pripun to? Pernyataan iri. Loh, lah kok iri napa? Ah, aku wis kaya ngopo bayaran sithik ra masalah. Ning aku ki termasuk wong lanang sing perkoso. perkasa piye iso iya perkasa artine iso nonton tamu undangan ya penak nonton wong ayu ya penak eh, ah, bayaran larang gur deboke sing didelok ngopo sik to mes ngene mas dikin sik aku arep meluruskan nih pripun arep tak konter nek bab iki lha pripun sampeyan kok ngelokke kula ing atase pripun kayane akeh kok mau debok sing delok nggih kula niku nek nyawang debok mulih malah entuk dhuwit Lah nggih, nek nyawang wong ayu malah ketiwasan bakalih. Oh, malah ngoten. Nggih. Niku nek ora kuat imane. <laughs> Eh, alhamdulillah saiki wis kuat no, saiki wis kuat. Sopo sing kuat? Ya Mak Cange. Oh, ngene. Oh, jaman dhisik iki. Ah. Jaman dhisik apa to, eh, Mas? Ya kaya ngerti-ngerti ya jaman dhisikku. Iya. Kuat yo andhisik iki. Saya tanya, kulo iki rada nyangkal lho, Mas. Menyangkal piye? Heeh, jenengan mau ngendika nek jenengan ki perkasa ngono. Perkasa lho jelas perkasa hmm. najane ngarep mau mak cange nyindir aku. Sik to, Mas. Jenengan ki ya mbok dipadakke karo nang ngene lho, Wit. Lahir ki utusaning batin. Saiki sawangen sing tenan kudu diwaca kanthi hati nurani saiki deloken bojomu kuwi cayane piye awake kahanane piye Lah iya to wong nggih cayane pun pucet Lah awak ya saya gering, saya gering. kok kaya ngono kok ngomong perkasa perkasa oh, gula wis 400 kok perkasa gula piye nek nang omah kae lho padake karo nang panggung aja nek nang kene iki gayane perkasa Nah, nek nang omah kae lho mung wis ya wayahe bengi. Itu fakta yang nyata. Ah kok ya malah walah oh papa kok ya tuyu wae. Oya oh oye poyep. Hmm. Kowe ngomong piye? Bahasa apa iki, Mang? Jenengan kuwi lho, ya wis wayahe bengi jenenge wong bebojoan pijet-pijetan ngene lho. Heeh. Walah, papa, aku ah, tuyu ae. Oya oya poyep. <laughs> Ayo. Iya. Pertanyaanmu tidak komplit kok. Lah piye toh? Iya, <laughs> Menyatakan pertanyaan itu secara komplit. Ya Ya kudune ngomong, "Walah Pak, kok tuyu ae kok oya oyep oyep. Iki lho oyok." Wis. <laughs> Kan jenengan saru. Kok saru piye? Kok saru gak aku. kok saru piye? Lah kuwi mau apa? Lele Walah Pak, tak pijeti kok turu ae ora iya, iya. urip-urip. Iki lho koyok ke boyok ya nyang to. Aduh. Turno wong ngandake lek kue ayu aku elek jarene Mak Limbo. Ini adalah pernyataan sepihak nun sewu. Memang asli saya Jawa Timur Banyuwangi. Iki dulur-dulurku kabeki ya wong Jawa Timur, wong Kediri. Paling tidak ada emosi logis. Ada emosi lokal yang menyatakan aku adalah dulur wong Jawa Timur otomatis ngewangi. Otomatis ngewangi. Iya terus? cocok mboten menawi dikandhake lek wiwit ayu kula elek, cocok mboten? Nah, cocok. Kandani aku ora tau goroh kok. Lah iya. Secara aklamasi wis, wis dibuktikan gitu. Hmm. Iya. Aja keloro-loro atine jenengan, Mas. Iya. Delok kelek diterima wae apa nane Nek engko ora kok malah jenengan tak kira kok ndang disiki. <laughs> Aduh. sing ndongake malah le wedok. Seneng. Mas, kok jenengan ki ngelokke aku seneng lho. Nek jenengan meninggal dhisik ki kok aku seneng piye? Aku ki bahagia. <laughs> malah sak ndhuwure seneng kuwi wong bahagia kok. Ora usah ngewangi, ora usah ngewangi. <laughs> Ini urusan rumah tangga orang. Aduh. Lelah piye to Mas urung-urung nesu. Ya nesu no paling tidak kamu itu jauh-jauh dari rumah itu ke sini itu tak tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu merupakan sebuah rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawadah, warahmah. Kudu menghormati bojo, ora oh, Suami itu segala-galanya. iso. Bojomu ki ono. Regane pira ki dihargai, regane pira. Lho kok dihargai piye? Nyun pangapunten menika Mbak Cange. Nggih. Niku bebojoan niku nek nggen panggung niki mboten wonten. Nah. Perjanjiane teng griya niku dik kowe nek nang panggung kowe udu bojoku. Mong partner kerjaku konco nyambut gawe. Nah, nek bojoku ki angek nang omah. Nah. Nek nang panggung mitra umum. kerja milik umum nah, plate kuning nah. oh, gue ngerti ra apa saya rusak plat kuning ngerti lah plat kuning ki apa plat kuning ki angkot sapa-sapa untuk numpak <laughs> Oh, jadi lek ning omah lagi bojo. ning kene. Ning kene. Mitra kerja. Mitra kerja artinya milik, milik umum. Eh, eh, dulur-dulur setuju? Eh, monggo monggo kali atus monggo monggo monggo. Kang badhe ngrasakaken. Wonten Pak Pak ADF monggo Pak ADF. Kaya eh, tawake oh, budrek. Tawake apa lho, Mas? Lah ya dimanapun bojo ning kene ya tetep bojo. Berarti perjanjiannya berubah, Mas. Eh, oh, berubah no. Oh, berubah. Lah iya, kowe iki ngerti aku. Apa ta? Ini belakangan hari ini mesti kira karo aku rada sengak. Lho, lah kok sengak piye? Ah, tanda-tandane pengen jaluk adik ngono. Aduh. Lho Mas, jenengan kok malah buka wirange dhewe to, Mas? Kok piye? Ha genah aku ya genah njaluk adek tenan, lan jenengan kan ya wis ora iso nyang. <laughs> Mulane wit-wit matur karo mak bojomu kon kon mugur karo Mbah Marijan sih dadi. Eh, Mbah Marijan sing rosa, rosa, eh, niku. Eh. Ngelilir dhewe. Ah, ditenono. Ah, acing nopo? Ora apa-apa. <laughs> Ki Nak. Pripun, Mas? Ya, ki arep arep nyaosi apa sampun jumeneng iki. Wis aku arep takon karo Cak Dike. Wonten dawuh Mas. Panjenengan rak komponis to? Nggih. Yang sudah berkibar di masyarakat iki lagune akeh. Nggih. Sing akhir-akhir iki Tali Kotang. Nggih. Kuwi karo menuwi doan apa ana sambung rapete kuwi? sejarahno karben pirsa para pirsawan iki. Nggih, jaman dhisik niku ilhame piye kok nganti metu tali kotang rembentu wedokan iki ilhame piye kuwi? Nek jane nggih mboten sambung rapete jaman jaman mendem wedokan menika kula sing nyanyiaken kula niki delalah jaman semono niki gendeng kalih bocah wedo. Sampeyan. Nggih. Pengin ngerti bocah e? Iki. <laughs> Aduh. Ah, delalah wong golek bojo ki angel wong bagus ki angel hmm, eh ya kok ngerti aku kok ngerti lah aku ki bagus terus kok mbok pek aku ya trimo wae to aku iki anu sing bagus apa kula nggih ah. bener <laughs> bagus nek sing nyangkut tulung agung terus jan ketok bagus kae Aku nyatane ku ya gelem tapi bojo. Elah gelem-gelem apa wong dipek bojo iki merah mergane ditareni, Dek, gelem tak pek bojo ora? Ora kok. Lah apa? Anjenengan langsung dijak nang kamar blesek blesek blesek ngono. wes <laughs> rampung kok, Mas. Kok blesek-blesek-blesek. Eh. Lambung <laughs> ngerti-ngerti peteng kok ya. Eh, orang ora ngantek blesek. Lho, lha apa? Kok blesak blesek blesak blesek Lha apa, Mas? Lah aku yang ngono kui artinya iki aku kan menyelamatkan kamu. Loh, menyelamatkan dari apa? Eh, dari gangguan codot-codot. <laughs> Mongkon jenengan ki ya termasuk. cocot piye ya ora niku lek jaman semono mendem wedokan lah jaman lagu tali kotang nun sewu macange nggih delalah kula ning nglamun ten ngarep omah niku ten sebelah kula niku enten bocah wedok bengok-bengok kali mboke mbok kotang kuning ning kene ning kok ilang bocah wedok ngomong ngoten terus pikir oh iki besok iki lagune sing rame mesti tali kotang wonten eh. akhire kula kei judul tali kotang nggih tali kotang meh dadi kula mikir malih hmm. weh iki engko lek tali kotang tok ora patek penting kotange lek terus isine <laughs> terus nyiptake lagu Laku, lagu susu, susu. kedaluwarsa. Yes. <laughs> susu murni. Oh, enten niku lagune. Wonten. Wonten susu eh. murni nggih wonten. Duh duh duh duh. Lah menika ngersakaken apa rumiyin menika wa saking panitia sampun paring dawuh supados panjenengan nglagokaken mentum wedokan oh, nek tali kutang para kanca penabu dereng apa dereng latihan wong sampean iki dereng maringi notasene nggih Begi mboten namung ngaten menika mak cange amargi tali kotang menika minor ilamanipun mboten saged pun garap wonten gamelan. Gamelan. Oh. Nggih. Insyaallah taun ngajeng sampun saged. Nah, nah. sing bijaksana iki ya gamelan ya ben entuk dum lagu ku ya piye bisane diri gamelan ki cara piye mongso borong sampean. Wah, menawi pabrik gula Ngadirejo kepengin tali kotang wonten taun ngajeng nggih kersane nanggap malih. Alah alah alah alah. Monggo cemetaraman nggih ngiringi Mbak Kesi jemeneng celak kan Mas Dikin yo. Monggo Mbak Kesi. karo sing kakung dijak sisan ben dikenalake punten macange inggih kok kula menika adu-adu mboten najan wonten ingkang garwa sugeng dalu sapa bojomu jenenge bojoku heeh Rainer hah Mas Re Mas Re oh. Mas Re wah wah kok pianten ndi pianten ndi kuwi Jerman Jerman Jerman jenenge Rengel nggih wah sapa Rainer Pak. Oh Rainer tak kira Rengel <laughs> Lah iya nggih, sugeng dalu. Mas Rainer. Mas Tiner. <laughs> Syukur kowe. Syukur kowe. Kasiok diwarai kuwi cah manggat kok diwarai. Diamput. <laughs> ya ampun, kowe misu ya aku. Boleh yo ngantemi alon-alon tak blok sak buantere. Nun sewu mak cange menika kok teges kula adu-adu mboten. Sak pun kula nika kawin kali Dek Wiwit estunipun riniki riyen nggih bekas kula. Hah? Pak, yeah. muni yeah. yang itu yang lanang ya orang mudeng, apa itu kuih ini? 14, Mbok Joko ora ngerti. Nah, nah pompong ora ngerti critakno jamane awake dhewe dhisik. Oh, semprul iki malah. Sik. Piye? Sampeyan tak kandhani. Heeh. Lah wong Ya Allah. Dapurmu lho. Penyakit kencing manis sih gak sing tak lalapi apa? Alah, alah, alah. Kencing manis sing dilalap apa? Ya aja dilalap. Piye? Ya dikelamuti tok <laughs> Ya Allah astagfirullahaladzim. Kayak degan. Wah, oh, piye iki? Iki bojomu wis ning Indonesia neh. Nggih. Sepirang dina ning kene? Lagi dek ingi. Eh, dek ingi. Oh. Wah. Ngapa lho kita kaya wong edan Bayangno adoh kok Jerman rene ora tahu petuk bojo nggih mak cange petuk sepisan wis aku nembang ya ah, kau garapi lha iya iya nembang sak pun, mbak kesi nggih bawane dandang geluluk suling tawilek suling pak ganti pangkur pripun oh pangkur nggih ha ah, semangga mboten apa lho eh oh, nggih oh, piye iki nek oh. cobloko ya apik mboten apa lho eh Ya kayak rapal ya wes. Pangkur Semarang nggih, Pak. Pangkur Semarang kan oke. Okay. Ya nggih, Bu Sinden. Ming biasanya lenggah eh lek ngatek kula jadi bingung dedek. Ya ora to. Dadi kula mboten santai. Kok iki piye lulus ngadeg ya iso abene kok ayo. Diajeng Sekartaji. <laughs> Wis ora usah dadak bingung. Kuwi Sekartaji aku Panji Asmoro Bangun. Bion Mban. Waduh. Cilaka iki. Rene rene ndasmu rene tak. <laughs> ayo krama inggil kabeh yo. Dek, Dek Wiwit. Aja cemburu ya. santai ae. Masa lalu ya masa lalu. Pompong bojomu ra ngerti. Kelo kelo pikir kelo? Endi? Sik Mbak Kesi kula niku mboten ajeng cemburu, mbok arep dikapak-kapakne ora cemburu, mergo wis ora iso. <laughs> Mung kari limang nguwat dadi ya wis. Wis, pernyataane bojoku ngene, percaya ora bojomu bojoku ngomong ngono kuwi? Percaya. <laughs> akan para kocok rawit nang pirsani gayane cak dikin jangan kaya wong utuk pun ini pun kalah kejeron ini pak saja ini yang panggung kok diajeng Waduh dalam dalam pada gelan eh woi ketoprak coropo ketoprak dia jeng wong tenda wong dalam pada gelan ketoprak sing halus sing ngapain no udah oh, iso aku udah oh, iso ya wes kurang munggah. Nono. Sino. Edan tenan. Hebat, hebat. pergi wong karo Gatut Kaca iki. wong. Gatut Kaca ni matane PC. Ngantem ndas ora apa-apa ya nduk moto iki mau. Oh, kene aku ki terkejut suaramu ki apik karepku tak junjung supaya anu kok ngantem moto. Ngene lho kasih iki marang arep oh, iya. ngetokke perkasane to jane, arep nah. ngetokke perkasane mulut kuwi dijunjung. Wedi ya linggo aku. Mas Dikin. Ya. Nek nyata perkasa tenan ora mung wong siji, ayo sak bojomu dijung bareng karo sekesi ke Patra. Wiwit kali keksi. Heeh. Ngadek Ngadeko, Nduk. Iya. Ngadeko. Ngadeko. Ini perintah juragan. Ngadeko. Ngadeko. Nggo ngetes kekuatane, Guys, coba. Ah. Ayo loro junjung bareng nek kuat ya ampuh. Sinawong. Eh kok ngono kok ngono sih? Sinawong ras. Ora usah kowe terus junjung langsung wae ayo coba. Ya. Ayo. <laughs> Wis genane sepetang atus gulane kuwi pisane. Iki iki termasuk rombongan dangkel jati. <laughs> Wis ora iso dijunjung. Eh lungguh ae sing penak lungguh. Ah, ayo, ayo kurang wong siji sapa iki? Ha ah, ayo kiyu-kiyu kene. Oh, lah kurang ajar malah main. Niki kersanipun Mbak Keksi lenggah kemawon Nggih, monggo sak kersane monggo. kaya piyul. Oh, tibake beda Mas Dikin. Beda nek ngadeg iki karosane kurang bareng linggih, wah iso pol swantene nggih. Suarane pol ning tetep mm mata loro tetep. <laughs> Pak, ajeng matur. Dos pundi? Kula nggih matur nuwun sanget kalih sedaya kemawon para masyarakat petani tebu wonten Kediri mriki, mm -mm. gula mriki, Pak. Matur nuwun pun bali kula kalih Bapak Petro, eh Bapak Petro. Bapak Anom. <laughs> kalih rencang-rencang, benjing lek rezeki nang gak payang malih nggih. Aduh. Nggih, nggih. Nggih. Saja kaya kaya ngujubke selametan wae. Nah. Si cange dalem nek lungguh ngene iki nok jan kaya lungguhne ngemperan kae mboke pake karo anake heeh sing dadi mbok sapa mbokmu mbokmu aku heeh mbok piye pakmu iki ngene lho anake dhewe iki wis gedhe sepene iki gek urung duwe bojo urung oh, pak urung oh. kawin-kawin oh iya terus becike piye pakmu tak kawin dhewe wae mas mas re kamu ngerti apa ora oh iki ngentang bojone ta iki oh. Eh rapat ngerti. Ya, yeah, I'm sorry, I'm sorry. Oke, okay, thank you very much. Oke, okay, no smoking. Ya. Yeah. Ya mung kuwi. Tenan. Ya. Peh bojoku aja mbok dolanan tak pateni kowe. Waduh. Syukur. Jarak karo uang sentrong. Ngentrong, Pak. Oh, ngentrong kok sentrong. Nggih. Ngentrong kok sentrong. Kang tuh Monggo sak lagunipun nduk meh rahina nggih. si wis genti Mbak Wiwit. Monggo Nduk Wiwit gentosan. aku lelangen beksan jejogetan wong loro. Ya. Heeh. <laughs> Jan ketanger wong wungkul. Heeh. Injih Kang Mas, ngono lho sing mesra sithik pisan ora apa-apa. Ya Allah, dak iso. dak iso, dak iso. Ya, sing mesra. Ayo, ayo, Mbak Sinden terus ke, terus ke. Waduh. Sajak ora kenal. Sing apik ya nyanyi? Iya, iya, Des. <laughs> Ya Dus. Masa jenengku Dus Toroto? Dus Toroto malah pijak, Lah aku nek duduk kene mau picak. Heh, ngesot meneh. Ya ora iso, ya wis tak Ayo dintekke karo lungo. Monggo pe Nggih, terima kasih dhumateng Mbak Kesi se Mbak Wiwit sampun ngaturaken lelagon Mehrahina. Iki ana nawala Mas Dikin, Pak Ojo dhisik. Monggo. Kagem Ki Haji Anem Surata ing Pakeliran. Sukses PG Ngadirejo ing adicara tutup giling warsa menika. Sukses ugi kawula aturaken dhumateng Ki Haji Anem Surata saha keluarga Kerawitan Abdi ing Surakarta. ngaturaken kawuningan beli gelaring ringgit pura dalu menika dipun siaraken langsung lumantar radio Andika Kebanggaan Kediri Raya 105,7 FM menika Mas Dikin dipun oh, lumantar radio Andika Andika nggih nggih Mbak Kesi lho dalem Pak eh oh wis nang kono to sing ngongkon rono sapa Mbak Kesi. Halo. Kula mireng pawartos dawuhipun keng neraka nggih saged. Karawitan to. Sekedhi-sekedhi saged. Saged nggih. Oh. Dawuhipun saged ngrebab keng neraka Mas Renor menika. Nggih. Mboten saged. Ah, nah, iya, jangan ngapusi. Lo pun di anu, pun dilirik ya, pun di kedepi, jangan-jangan ngoten. Oh, oh iya. Mbak Keksi? Nyapa? <laughs> Gelo. Bedane neng kene iki karo aku basa. Karo Mas Diki nyapa? Ora. Aku tak teko tenan ngerebab, ngerebab ingkang kakung saged iso. Saged ta? Saged. Ah, ah. mbok anu mumpung rawuh mriki ya, mbok anu. Come here, come here. come on, come on. Uh, you is ngerebab apa? <laughs> the state, the stage. Yeah. You know, come on. On Oke, Okay, no, no problem. Yes. Ya, ya. Ya. Weh, ya. Kediri, Kediri. Yes. Ka come on, come on. Ayo ngatek kok. Yeah, yes. Yes. Yeah. Kita persilakan berdiri okay. Mas Renner sebagai suami. Uh, berikan Mas applause, Mr. Ray. Ah. Please, please. Ah. Wong gendari ora apa-apa loh, Mas. Eh? Ray. Gendero rapopo. Oh, gendera. Ah, alhamdulillah. Ayo. Lur kambang? Gendera. Oke. Okay. Nah, niki enten pundutan kok niki. Pundang. Uh, eh, gender ular kambang, you know? Gender? Yes. Gender Iya, yeah, iya. Yeah. Ngendang nggih saged sih? Saged. Ah, saiki anu ngendang we ngendang, oh, ngendang, ngendang, ngendang. Ngendang, ngendang. Kawula pandemen setiaga yang Marem Andika FM Kediri nyuwun jineman ular Kambang. Eh. terus daya pamirsa so Ibu Sumardi ing Blimbing saking kula Bapak Sumardi. Eh nggih. Menika gendang ngendang nggih Mak Cange. Oh gender. Gender napa gendang? Pon anu ning gender sik terus kok ngendang oh, terus kok ngrebat terus kok nabu terus Nggih. Ini ah bunyi. Kalau enggak bunyi pakai pukul yang lain. <laughs> Sing sinden, sing putri, sing gender, sing kagum. Eh, Monggo. Cocok. Monggo Bapak Ibu keparengan menikah ngelaras genderanipun Mas Renner saking Jerman. Nah, nano. Yuk. janji sabar lan kesusu Rinur para Bapak Ibu ingkang gender menikah, Alhamdulillah. Oke, oke. Mongkok nih Mas Dikin. Injih. Eh, Mas Rinur piye saking Jerman nggih ngluri datang budaya kita. Ah, oke, thank you very much. Uh, bagaimana gender ini dengan gendernya Keksi enak mana? Oh, Keksi jelas. Oh, wah. Ya. oh, Keksi ah, iya. jelas. Ya. Wah, enak Keksi. Wah, ya jan yo. Ya. Ya Jerman pinter kuwi. Wah, jan. Keksi, keksi bocah kok eleh. Minta dene mareme. Nggih, terima kasih. Sebelum masuk lagu Mendem Wedokan niki enten pundutan. Kepada Yudhya Bapak Haji Anom Suroto, kami minta lagu Waduh, Walang Kekek di Jai Pongke. Pengendangipun Mas Bayu. Wah, dari Sutrisno Panitia. saking kula dan Danaryo saking Ayogyakarta Hadiningrat ngersakaken walang kekek. Mugi-mugi anggen kula sadian laris nggih Pak Dalang. Oh nggih. Mugi-mugi ora larang regane ben laris. Wonten pamundhut saking kula Mujiyanto bakul wayang Tulung Agung. Ngersakaken jaipongan katrus daya bakul wayang. Oh nggih. Keparenga samapta ing gati Mas Dikin ingkang garwa menika wonten pundutan jaipongan. Dene ingkang nglagokaken kula suwun salah setunggal waranggana saking Solo. Monggo Mbak Rosiati kepareng ngaturaken walang kekek dipun bawani. Monggo ketak tak goleki jodho Kyai Nederland. Cedhak karo Jerman. Mboten sah. Ku tak goleki sampun gadah pacangan menika. Oh nggih, sabar. Saking sarlegi. Oh, <laughs> Padha putih ya. Kang sabar ya putih. Nyek banget. Monggo dipun bawani Mbak Canting Jali. nano nano Monggo intro kendang jaipongan monggo. saiki. Mendem wedoan Kang Mas. Nggih, monggo. Mbae Aku njaluk dikawin ke apa Sing penting ana nyawane. Oh, ana nyawane. Awak dhewe mau liwat nang kono ana kirik lanang. <laughs> Gelem apa piye Le karo kirik lanang iki? Enek nyawane. Lho, kuwi kan ana nyawane. Gah. Lho, lah piye? Bekase Budi. <laughs> Semprul. ya. Orang ibu tugasnya tidak hanya melahirkan anak. A ah, ah, bener lah, terus kan ngapain? Tapi juga mencarikan istri untuk anaknya. Oh, tegese boleh kan golek ke? Golek ke bojo kanggo anon, eh, ah, ke cah wadon. Oh, ngono le. Ha -ha. le sing di. Bocai jilbapan, mbok. Jilbapan. Ha -ha. Ano ngendi le? Kae. Ayo larep nekoni yo kepiye yo adoh to Le. Lho, berarti mbok ora tanggung jawab. Lho, rane ngono langkuti wis ditekokne rono sing wedok ora gelem. Lho, itu urusan nomor 27, yang penting ditembung. Ayo. Ayo, ditembung. Walah. Oh, Wah, melaku-melaku. Ah. Oh, alah, duwe anak sing ora genah ya kaya ngene iki. Ayo. Oh, alah mboke kon sobo. Ngendi, ah, ah. Le? Kae nganggo jilbab. Iya wis kono. Kono teh kono no dhewe le. mbok boke eh, mlaku. Eh, Ayo wis ra Mulakno dadi mbok ya aja gur metang-metang metang-metang tok. Ah, goleke bojo kalau ah nggih. Tolong anu sik yuk. Eh aja dicekeli. Hei. Eh, Hei. <laughs> sing endi le? Kae nganggo jilbab. Nganggo jilbab, ala-ala. Hmm. Eh, mbok e eh, sapa? Oh. jilbab urin, urin. Jilbab urin. Enjeh eh, nyuwun sewu nggih Pak Enjeh. Ah, ah. Jilbab oren le, ah, ah. sing endi le? Kuwi ngarepmu kono kuwi. Ah. Terus. Kandanono, Mbok. Heeh. Lek bapakku juragan. Sing iki le? Heeh. Sing iki. Endi? Enggak. ya. Oh ya. Ya. Walah alah Le, lah kok doh kono doh kene kok ya matmen matamu Le. Heh. <laughs> Loh, eh. maksudnya kok ngerti eneng wong ayu ngono lho. Kok mata-mata kayak gitu lah ya ora apa-apa. Oh, oh karo anake kan. Oh karo anake ra apa-apa. Iya ora apa-apa. Ya terserah cangkemmu oh. mbak ora apa-apa. <laughs> Nyuwun eh. sewu Mbak, nderek tepang asmanipun sinten? Oh niki pun mbok e. Nah, kowe. Oh. Kaliyan oh. papunten pun gadah garwa. Pun. Pun gadah putra. Pun. Le. Ketiwasan le. Jebul wis duwe garwa le. Wis duwe. Wis duwe bojo le. Eh, oper. ngisi ngisini Oper ses. <laughs> Kudunge salah. Loh, salah? Ijo. Ijo. Oh, ijo. ijo kok oren. Simbok iki wis katarak. Oh alah lele, lah wong oh, ya nyebute mau oren lah ya oren to. Eh, ijo, ijo, ijo. Ijo. Ijo. lah kok ya anakku gregas men to ya. <laughs> Nah. Nyuwun sewu Mbak derek Tepang asmanipun sinten? Bu Kolidi. Bu Kolidi. Bu Kolidi. Ah. Bukoliti. Bukoliti. Iya. Ora sida. Ora sida. Kae bojone tukang ngusung-ngusung, Pak. Lah terus piye, Le? Oh, dikeprui bojone modar. Enek sing jek prawan ora. Ana, kene nduk. Ngadeg kene sedilit, Nduk. Ngadeg ora apa-apa, Nduk. Ana, Mbak. apa-apa. Iki lho ana bojone. Ning kono ana. Ana umur 5 tahun. Hah? limang taun? Iya. Eh, urung iso apa-apa. Ora ono. blas wong wedok. Ora ono, Le. Rene, Mbok. Wis gandeng ning kono ora ono, kene Mbok kene tak ciak dhewe. <laughs> eh, mosok ora ono wong wedok blas. Ceh, larase sepira, Mas? Aduh simbok penting kawinan Aku iki mbok sama wedok Ajo simbok bisa turu Awan bengi pengen pengen pengen ketemu Lha ngendi eh, mau ning lagu India kan lo. Piye? Mere-mere ematane ematane oh. ematane. <laughs> Kene kene kene kene. Ya. Iya. Gone pindah kene. Ya. Ya, ya. Wong golek duit ya rekoso, Mbok. Ya wis, ora apa-apa, nuruti bojone sing edan. Ya. <laughs> Lah iya. En, enek enek ae ning jaba ya, perawan. Ya, Sing ndi? Kuwi lorek urin. Ah. Dah. Waduh. Wow, Aku ngerti jenenge. Kae. Sani. Sani. Oh, oh kok Sani. Sani, Sani, penek blimbingku. <laughs> Oh. Mailer-iler. Ayo, Mbak, sampean. Nenu-nenu. Ora gampang wong pepojoan. Kudu bisa kabeh kabeh bojone pejabat ning kene kabeh. Engko lek golek sing prawan ra ono, aku ra usah ora apa-apa. Mm -hmm. Aku mesake mboke. Genten mboke tak goleke bojo. Oh ngono. Mesak. Critane mboke dadi rondo. Rondo mesakne wis telung tahun ra mambu lanangan. Lho, <laughs> lah kuwi rondo mergane apa le bojone meninggal ngono to le? edok aku ya. rondo, bojone wis meninggal ngene iki. Utowo kok wis modar ngene. Bojone oh, lunga adoh ngono lho. meninggal-meninggal. Sing apik ya mati kuwi dadi bebas. Eh, aja melu-melu. Ah, ah, lah terus mbok enek dadi rondo piye le? Tak goleke bojo. Digoleke sapa? Wis tenang, tenang. Oh iya, heeh, Le. Nah. Hmm. Eh. Sing dile. Eh pojokan. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Bapak? Bapak Sugir. Ba, Bapak Sugir. Bapak Sugir. Ah, ngerti. Suki sugih. Sugih. Gir iki bunder-bunder. Ha. akeh ah. bunder. Wah, wis bundere ora mung loro, akeh banget. Nyuwun sewu Pak Sugir menika ah, mbok kula pun telung taun dadi rondo, napa panjenengan kersa ngepek bojo mbok kula? Mpun gadah niki. Ompun gadah? Pun. Eh, nggih. Ayo dipejai mawon. <laughs> Mohon maaf. Iya, Sudah ada yang punya. Ah, lah wong yo ah. anake yo goleke ya ora pas, mbok yo goleke sing nom-nom ngono Sing nom bocahe oh, bagus, bagus, endah ing warna. Piye? Jenenge Sutresno. Sutresno. Mas Sutresno sing putih niki. Mas Tris, napa panjenengan kersa ngepek bojo mbok kula? Pun gadah bojo. Wis duwe bojo kabeh. Pak Tris niku usume poligami kok Pak Tris niku usume. <laughs> nggih eh ya ora ora masyarakat kene ora apa-apa ah, ah, mbok tak golek kok yoga sing sik nom-nom ah eh Mas Dikin, wonten yoga menika? Mas Mas Dikin, nggih. Niki enten yoga sing dudha. Sinten? Sing nyuling niku. Lah nggih niki. <laughs> Nggih. Su Sugeng dalu, Mbak. Kenapa kersa ngepek bojo mbok kula? Mau saja. Wah, usah Loh, ya nggih pun, nggih. Nggih matur nuwun, nggih. Nggih, wah kaya Michael Jackson, Mbok. Lah piye to? Kacamataan ning sulingane. Wah. Didangu piyayi king pundi ngono lho, daleme eh, pundi? Dalemipun pundi, Mbah? Dari Blitar. Blitar. Dari dari dari dari Blitar. Oh ya. Mas, <laughs> mudah ngarep ya orang mau iki dari nyenggol nyenggol jenengan iki maksudnya jenengan sengkon Blitar. Ini lho. Dari dari Blitar. Tukang aduh tukang suling pengpengan no. Eh, oh, wis ta sampean nang ngerti bojoku wis aja kuwatir mesti gampang kecekel bolongane. <laughs> Angger nyekel suling kan bolongane mesti pas. Yo, aduh simpok penting kawinan. Aku iki mbok wis mentem wedokan.